κατάγατε σάμπανα εεις το μπαλανέιον, ξούστρον, προσοφψίδιον, ποδεκμάγιον, λεέκυθον, αφρόνιτρον. Προάγετε, λάβετε τον τόπον, που και λεύεεις, στον δαιμόζιον ε εν το ιδιωτικόε. Όπου και λεύετε, προάγετε μόνον, χιουμίν λέγω, hoi ensade este, Thermon genestho he min. Hosn hup agumen diegeezoman isoi. Egeiru agumen. Enten theleis diates stoas diaton peton? Me eti theleis elthein eston afeedrona? Calos me hupemnesas. He koilia me epeigei. Agumen loipon. Ectuzon me. Hupolusom me sus est peribale Terei kalos. calos me nustas de diatus kleptas. harpaxon he mines fairan paixomen entoi sfairiste rioe gumna scena i entoi entoe deuro palaisomen dia chronu miae ropei Ukoida e ijunamai topala igar pepaumai tu palayein homos peirasdo e ijunamai e la fross ke kopomai e isel thomen e ston proton oikon propnigea do sto e balanei kherma apola beto alepse alepsa aleifomai. Tripson. Erhus ton hydroteerion. Hydrois, hydro. Eclelumai. Eselzomen eisten ten embaten. Cataba. Chromes a tei xero puriae, cae huuto catabomen eis ten Cataba, catantles excelse loipon. Bale se auton eisten columbe estran hypaithrion. Columbeson. E columbesa. Proselse eiston lutera. Perige he auton. Periegea. Anelabon. Epidus xustran. Perikatamaxon me per isdos sabana. Catamaxon mu ten kefalen cae tus podas. Dos sandalia, hupodeson me. Epidos epicarsion, anabolaion, dalmaticeen. Synaxate ta himatia, cae panta ta heemon. Ako luceite eiston oikon, cae agorasete heemin apo tu balaneiu, leptosperma kai thermus kai uxoquamia kalos eluso kalos soi estai